Се сеќавате или не знам дали се сеќавате во, е, дека застанавме таму кај 15-тиот стих. Јован 7 глава, значи, отвараме. Значи, да направим мало резиме. Исус после подолго време од, отсутство од така, поголемите собири народни, ќе се појави на сеница, на сеници, празникот сеници, не според сугестијата на неговите браќа, туку малку подосна, значи некаде на половината на празникот, вели овде, ќе се појави во храмот и што прави таму во 14 стих, вели, поучуваше. И да се подсетиме малку и на она Јани што го зборуваше, 15 стих вели, јудејците се чудеа и велеа, како ги познава овој писмото кога не учел? Од каде му е ова знаење? Од неодамна имаше една кампања во Македонија, знаењето е сила, знаењето е моки. Вред има многу вистина во тоа. Веројатно владата седнала и размислила и видела дека имаше некои податци дека над 50% од македонското население е со основно образование, а само околу 6% е со високо образование, па затоа беше и воведено средното образование како задолжително, како една од мерките, а и еве со факултетите и поштип и не знам дали има град без факултети во Македонија, баш буквално, ете се превзедува мерки да се описмени малку <laughs> македонската нација, Затоа што знаењето е сила и знаењето е моќ. Знаете, учите биологија, учите хемија, учите физика, не знам, математика, се е тоа добро за интелектот. Меѓутоа, проблемот што денеска светот, па и македонскиот народ го има е со моралот. Тоа е проблем. А за тоа ви треба, ви, ви, ви треба вистинското знаење, кое што е вистинско, мокно и силно. И кое што може да се црпи од, од Божите речи која што за жал на мнозина им стои дома, им фаќа прашина, а не зна што имаат. Еве, да се подсетиме само на... Да се вратиме малку во пета глава, Јован, 24 стих. 5.24. Вистина, вистина ви велам, вели Исус, кој го слуша моето слово и верува во оној кој ме прати, има вечен живот и не доаѓа на суд, туку преминал од смртта во живот. Значи, Божјата реч може буквално да ве однесе во вечен живот. Многу битна работа, меѓутоа толку многу запоставена, или како велеше 119 псалм, 105 стих. Еве се подсетиме на тој познат стих, 119 псалм, 105 стих. Твоето слово е светилка на мојата нога и светлина на мојата патека. За да одите сигурно, ви треба светлина. Денеска луѓето талкаат, че во една духовна темнина, затоа што не знаат каде се крие вистинското знаење, вистинската сила и моќ, токму во Библијата. Тоа е тоа знаење што го имал Исус. И не одел во рабинските школи, затоа што, <clears throat> веројатно, слика и прилика биле, може би, на денешните школи, Јани доста збруваше за тоа, е само малку ке, за да се надоврзам, му кажам ова, е се школи каде што се учи теологија, значи се учат а, мислења и тврдења на разноразни теолози, меѓутоа многу слабо се проучува токму Божјата реч. А тоа е вистинското знаење. Рабините, знаете, во тие дневни школи учеле што кажал некој си рабин, <clears throat> постар рабин, некој кој што веќе го нема Неговите списи, па знаете, имале Мишната, како значи, запис на таа нивна традиција, усмена традиција која што се пренесувала предходно од колено на колено. И Иисус стварно не се занимало со Мишна, не се занимало со рабински работи теологија, меѓутоа ја учел Божјата реч и знаеме од кого ја учел. Пред се од своите родители, но можеме да кажеме директно од Бога. И токму затоа ќе им одговори во, 17, во 16 стих, Значи, доека вие, со други збори учите, и сте научени од тие рабински школи, од книгата на овој, книгата на оној, моето учење, што е 16 стих, Исус им одговори рече, мојата наука, моето учење, не е моја наука, туку на оној кој ме пратил. Божествена е мојата наука. Од Бога, директно од Бога. А за тоа не ви треба некоја си школа, за тоа ви треба нешто друго. Ке дојдеме подоста малку до оној клучен стих. Значи Исус овде им вели дека авторитетот од кој што го примам јас, знаењето моје, е многу повисок <clears throat> од авторитетите од кој што вие го примивте, вашето знаење. И не е случајно што подосна оние шпиони кои што биле специјално пратени за да го фатат, за да го осудат, да го фатат на некој збор и да го пријават кај свештенството, самите се вратиле, се вратиле назад, ама со празни раце, велејки им, што им на свештениците, не сме слушнале никогаш некој да зборува вака, со таков авторитет. Неговото знаење било многу повозвишено од знаењето што тогаш го имале рабините. А баш каја да не зборуваме за животот в кој што бил слика и прилика на оно што го учел. Затоа имал и авторитет. Кога сме веќе кај знаењето, да се сетиме само да се вратиме малку во Лука втора глава, кога Исус имал 12 години и кога неговите родители го заборавиле, односно мислен дека е со нив, но подосна сватиле дека го, го во Иерусалим и ќе го најдат во храмот, значи во Лука 2 глава 46-47 стих, велево по, по три дни го најдува во храмот, како седми и учителите ги слуша и ги прашува. Замисли си 12 годишно дете. А сите кои го слуша, им се воскитува на неговиот ум и на одговорите негови. А сето тоа е затоа што тој јакнеше, растеше во духот, во знаењето. Учеше од вистинскиот извор. Пред се, пред се друго треба да доминира Библијата. Знаете, јас, јас многу се жалостам кога ете, луѓе ке дојдат до спознание, до некои чудни теории, а, затоа што читаат книги на од овој или тој автор и потоа Библијата ја гледаат преку, преку таа книга. Мислам да биде обратно. Друго погрешно. Прв и вистински авторитет е Божјата реч. И тоа е она, онаа сила и онаа мок. Вистинското знаење, кој што има сила и мок е познавањето на Божјата реч. Да се присетиме само дека во последните денови ќе можат да ги издржат искушенијата и, и, и, и сите измами и маки, оние луѓе кои што се втемелени на Божјата реч. Така да и денешните наши школи пред се треба да се темелат на Божјата реч, а не на овој или на тој теолог. И сега клучниот стих, за кој што специјално поверав од Јани да него чепка, да ми го остави на мене. <laughs> Затоа минатиот пат тој збруваше само на 2-3 стиха и вечерве јас нема да одам понатамо од 18 стих, Клучниот стих е 17 стих. Ако некој сака, им додава им вели, значи, откако ќе каже дека науката негова потекнува од Бога, вели ако некој сака да ја исполнува неговата волја, Божјата волја, тогаш ќе знае дали наукава, она што јас го учам, што вели. Тогаш ќе знае дали наукава е од Бога или јас зборувам само себе. Значи, што е битното овде? Колку сте интелигентни за да ја сватите вистината? Интелектот, колку ви развени, нешто друго е опрашено. Оној кој што сака да ја твори Божјата воља, ќе дознае. ке дознае Божјата воља и ќе знае да испитува кој зборува право, кој зборува криво. Зарем не е така? Зарем не го вели тоа Исус? Па не би бил фер, Господ, ако би било тоа поинако. Значи, Тогаш само интелигентите би се спасили и би ја разбрале вистината. Ако било до интелектот. Не, видите до... На, на што го сведува ова Господ? Прашањето е морално. Дали ти сакаш или не сакаш? Што значи да живееш? Да сакаш да ја твориш Божјата воли, да живееш пред Божјата воли. Што значи тоа? Тоа е и како е морално прашање. Треба да ја оставиш гривовите. да примиш вистината, затоа што вистината сече, вистината ти укажува на многу слабости, маани, И тоа е тоа. Или сакаш, или не сакаш. Ако не сакаш, нема да дознаеш. Дали некоја наука, што некоја зборува, е од Бога или пак не е. Видите на што се сведува све. Не е на интелектот, не е на разумот. Туку на волјата. Еки читаме од Копнишот на вековите, од 50-та глава меѓу стапици, токму главата која што одговара на коментира на овие стихови. Значи Исус рекол, мојата наука не е моја, туку на оној што ме прати. Ако некој сака да ја твори неговата воля, ке знае дали ова наука е од Бога или јас зборувам само од себе. На прашањето од на тие ситничари Исус не одговорил на замерката, туку ја изнел вистината, внимавајте, вистината која е пресудна за спасение на душата. Јован 7.17 Овде е изнесена вистината која што е пресудна за спасение на душата. Спознавањето и ценењето на вистината, рекол тој, зависи помалку од разумот, отколку од срцето. Вистината мора да биде примена во душата, таа бара поклонение од страна на волјата или предавање на волјата. Оно што патен речено, ќе го кажа на друго место е најтешкото. Да му ја предадете волјата на Господ. Вистината треба да се прими преку делувањето на благодата врз срцето, а тоа бара одрекување на секој греф на кој што укажува Божиот Дух. Колку и да се големи предностите на човекот за да ја запознае вистината, да речеме е екстра интелигентен, значи има предност во однос на некој друг. Или ете има посебни услови, може би има дома една огромна библиотека, книги, еден куп историја, се живо има пред себе, има одредени предности во однос на мене или на некој од нас, да речеме да дојде до вистината. Но, на, ти, на сите оние, се извинувам, колку и да е се големи предностите на човекот да ја запозна вистината, тоа нема да му биде од никаква полза, освен ако неговото срце <clears throat> не е отворено да ја прими вистината и ако свесно не се откаже од сите навики и постапки кои се спротивни на началата на вистината. Значи, джабе ви е интелектот, джабе ви е интелигенцијата, ако вие не сте спремни да му ја продадете волјата на Господа. Тоеш, нема да можете да разликувате дали нешто е вистина, дали е лага. И како што денеска, затоа му реков на Јани, беше одличен вовет тоа од изутрина, во ова што денеска го зборуваме, збруваше многу за измамите денес, како приметивте. Значи, тоа провејуваше ни целата тема. Па кажете ми тогаш, дали сега ние би можеле да бидеме измамени од гјаволот, затоа што тој со сите сили пред се насочен на остатокот на оние кои што се избрани. Можеме ли? Па видите ли на што се сведува се? Морално е прашањето. Зошто луѓето денеска не ја прифакеат вистината? Еве го одговорот. Не сакаат. Зошто не сакаат? морално прашање е тоа. Треба да остават многу работи, да болно е сето тоа. Да им кажете сега, немојте да палите оган, дори се обидуваат свештениците да им укажат на тоа дека вечерашниот празник и собирање е чисто паганско, меѓутоа малку посрамежливо се уште го прават тоа, а и се секавам на, на, на еден Значи, на една објава на Фейсбук од Ивица, а тоа беше нешто што го кажал Наум, Струмички, митрополит ли што беше? Да. Uh, кажува дека, значи кажува некои елементи и делови кои што се пагански, значи чисто паганство, меѓу кое и коледе и паричката што се става во лепчето на утре вечер, значи за бадник, сето тоа е паганизам. И сега надолу имате коментари, некој од нив коментира сега вие ќе ми кажете мене, јас, мои дедовци, прадедовци верувале вака, вие ќе ми ја менувате мене верата, замислите си, тоа е за нив менување на вера. Ако го земете лепчето со паричката и го го тргнете огинот, за колене, тоа е менување на вера, замислите. А што па од тоа има нешто врска со вера? Тоа е тоа. Значи, промена на навиките. Ако ја примате вистината, вистината ќе роди со плод, ќе се променат вашите навики, ќе се промени тотално вашиот живот. На сите оние што на ваков начин му се предаваат на Бога, че волјата му ја предаваат. Видите, Джабе Елен Вајт не кажала дека се зависи од правилната употреба на волјата во патот кон Христа. Се зависи од правилната употреба на волјата. Значи, на сите оние кои што на ваков начин му се предаваат на Бога и мајки искрена желба да ја знаат, и да ја творат неговата волја, вистината им се открива како Божја сила за спасение. Што значи, ова сте го слушнали порано, ако јас не живеам според откриената светлина, Господ не може да ми даде поголема светлина. А ако сакам, го проучавам писмото, затоа што сакам да ја дознаам Божјата волја и да ја творам истата, тогаш Господ ќе ми открие. Многу повеќе, уште повеќе и уште повеќе. Но нема да ми открие ако тоа не е случај. Тогаш само може да западнам во, една, во некоја заблуда, може да им бидам интересен на луѓето, со моите учења, ама ќе испадне 18 од стих тогаш. Оне кој што зборува само од себе, во тој случај ќе зборувам само од себе, не е воден од Духот Свети, затоа што го немам, бара своја слава. Значи, сакам да го привлечам вниманието на самиот себе. Еве, јас колку нешто многу повеќе знам од вас или сум. Не. Таквите луѓе се во состојба, значи, таквите луѓе кои што имаат искрена желба да ја знаат и да ја творат Божјата волја, се во состојба да прават разлика меѓу оној што зборува во Божје име и оној што зборува само себе. Зошто вели на едно друго место Елен Вајд дека во последно време лагата и вистината ќе бидат толку близки и ќе може да ги разпознае само оној кој што повторно е втемелен на, на, на, на речта Божја, на таа здрава наука. Еве, токму поради тоа. Разликата ќе биде многу мала, ама таа разлика ќе може да ја сооч, о, воочи, значи само оној кој што има искрена желба да ја знае и сака да ја твори Божјата воля. Еве зашто овој стих е клучен и зашто е кажано дека Исус преку овој стих им изнел вистина која што е од пресудно значење за спасение на душите. На сите тогашни слушатели, на сите денешни слушатели, на сите слушатели во сите векови. Фарисеите, вели, овде не се подчинувале на Божијата воля. Тие не се труделе да ја запознаат вистината, туку што правеле? Го правеле она што на денска го прават. Значи, тие не се трудиле да за да запознат вистината, туку да најдат некој изговор за да ја заобиколат. И затоа денеска имате толку верски заедници. Имате илјадници луѓе со илјадници типови видови на гревови и илјадници техники за заобиколување, за прикривање на тие гревови и имате исто илјадници верски заедници. кога луѓето би биле тотално онака искрени, отворени, значи едните сакаат, другите не сакаат, е тоа што имате отпадници, пагани, како да кажем, и вистинска Божја црква. Тоа е тоа. Зошто на крајот ќе бидат спасени оние кои што сакале да бидат спасени, а ќе бидат изгубени оние кои што не сакале. На тоа се сведува. Еве го стикот повторно кажува, само оној кој што сака да ја твори Божјата волја, ќе знае дали наукава е од Бога и ќе ја прифати нормално тој што сака да ја твори Божите воля. Значи, тие не се трудели да ја запознаат вистината, туку да најдат некој изговор за да ја заобиколат. Христос покажал дека токму поради тоа фарисеите не го разбирале неговото учење. За да го разберете Христовото учење, за да разберете здравата наука, вистинското учење, треба да имате искрена желба да ја творите Божјата воля. Да сакате да ја творите. Инаку, ќе бидете лесен плен, плен на многу измами кои што последно време посебно ќе се интензивираат. Меѓу другото, значи, не само преку а, чуда и разноразни значи, појави туку, токму преку лажни, преку лажни учители. Еве од големата борба еден цитат. Вели, ние не смееме да се впуштаме во проучување на Библијата со онаа самоувереност со која мнозина пристапуваат кон проучување во областа на науката. Туку со молитва и со доверба во Бога и со искрена желба, повторно тоа, да ја запознаеме неговата воля. Така треба да прочаваме Библијата. Мораме да дојдеме со понизен и со послушен дух, за да го запознаеме големото, големиот јас сум. Воспротивно лошите духови, видете видете што пишува. Ако не пристапуваме така кон проучување на Библијата, што се случува? Лошите духови во толкава мера ќе го заслепат нашиот ум и ќе го ствртнат нашето срце, што вистината не ќе може да остави врз нас никаков впечаток. Колку ли лоши духови, колку ли многу работа се имале токму на празникот Сеници каде што наводно се собрал, се собрале илјадници луѓе да го чествуваат овој празник, а го изгубиле од вид и не, не можеле да го препознаат Месијата, кој што всушност на кој што сите тие обреди, значи сето тоа што случува на овој празник, укажувале само на него. Че се сериозни предупредување. Значи, воспротивно, ако не и пристапуваме на Библијата со понизен значи, дух и искрена желба да запознаеме Божијата волја, тоеш злите духови во толкава мера може да го заслепат нашиот ум да едноставно таа вистина само ќе ја слушнеме и толку. Нема да остави никаков впечаток без нас. Еве уште еден цитат од Копнежот. <clears throat> Многу лесен начин како да се заработи пари денеска. Отиди во шума и за джабе, мислам, од ништо пари се прават. Бог не ги принудува луѓето да се откажат од своето неверување. Пред нив се светлината и темнината, вистината и заблудата. На нив е да одлучат што ќе прифатат. Човечкиот разум е надарен со способност да прави разлика меѓу доброто и злото. Бог сака човекот да не одлучува според моментално чувство, туку разостава на докази, споредувајќи внимателно библиски стих со библиски стих. Доколку евреите ги ставиле на страна своите предрасуди и го споредувале пишаното пророќство со животот Христов, со што го гледале пред себе, едноставно би дошле до заклучок дека тоа е, тој е понизен галилеец, тоа е Месијат, токму тој. Вика, понатаму многумина и денес се измамени на ист начин, како и некогашните евреи. Верските учители ја читаат Библијата во светлина на своите собствени ставови и традиции, а луѓето не ја истражуваат Божјата реч сами за себе. и не оценуваат самостојно што е вистина. Туку се подпираат на туч суд и ја доверуваат својата душа на нивните водачи. Страшна работа. Проповедањето и проучувањето на Божјата реч е еден од начините што Бог ги одредил за ширење на светлината – Но ние мораме да го провериме учењето на секој човек со Светото Писмо. Секој што со молитва ја проучава Библијата, со желба да ја запознае вистината за да ја се покорува, ова како да е препис од од големата борба, ќе прими божествено просветлување, ќе го разбере Светото Писмо. Дали сваќаме зошто овој стих е клучен? 7.17 Оној кој што сака да ја исполнува Божјата волја, ќе знае дали наукаве од Бога или зборам само од себе. Ке знае дали ова е вистина или не е. Значи, се се сведува на тоа чија волја сакам да вршам. Да прочитаме прво Петрово послание, четврта глава, од први до трети. Овие стикови го потврдуваат она што и го читавме до сега од цитатите. И така, бидејќи Христос пострада во телото за нас, вооружете се и вие со истата мисла, зашто кој пострадал во тело прекинал од гревот. Та останатото време на животот во телото да не го помените според човечките страсти, туку според Божјата воља. Ако сакате да го живеете животот според Божјата воља, што велат овие стихови? Треба како и Христос во телото да прекинете од греот. И вели третиот стих, зашто доста е што во минатото време ја вршевте волета на народите со тоа што живеевте, во разврати, во страсти, во пијанства, во гозби, во опијанувања, во беззаконски долпоклонства. Јас би ги сумирал овие три стика и би рекол, <laughs> не треба да живееме по кефот на народот, по кефот на комшијата или било што, или по наш кеф. Туку ако сакаме да ја твориме Божјата воля, треба да живееме тоа што според она што тој го сака. Според неговата воља. Или еве да читаме Матеј седма глава, познати стихови. Матеј 7 Во 16 стих. Повторно тоа, значи ви излегува, некој и сега ви проповеда наука. И сега ви се чудите како тоа тој умешно го прави. Може би не бил во некој од вашите школи, меѓутоа доста добро, солидно знајање покажува. Како да препознаете дали тоа е вистина или не е, да не бидете измамени. Велат овие стикови, 16 стих, значи, ќе ги препознаете по нивните плодови, се берели грозија, од трња или смоква од чичка. Така секое добро дрво раѓа добри плодови, а лошото дрво раѓа лоши плодови. Не може добро дрво да дава лоши плодови, ниту лошо дрво да дава добри плодови. Секое дрво, ако не, роди, не раѓа добри плодови, се сече и се фрла во оган. И така, ќе ги препознаете по нивните плодови. На два пати повторува Исус. Не секој што ми вели Господи, Господи, а сите велат денеска Господи, Господи поготово свештени лица. И тоа е многу често во нивниот вокабулар, па Господи, Господи, многу често се среќава и во турските серии. Кај што веројатно велат Аллах, Аллах, нормално преведено е Господи, Господи. Ке влезете во Царството Небесно. Значи, ке влезат, не секој кој што ми вели Господи, Господи, ке влезе во Царството Небесно, а оној што ја врши волјата на мојот татко кој е на небесата. Мнозен ќе ми речат во ден, Господи, Господи, не пророкувавме ли во Твоја име? Не изгонувавме ли бесови во Твоја име? Не правевме ли многу чуда во Твоја име? Евангелизации? 300 работи. Но јас ќе изјавам, никогаш јас не сум ве познавал, одете си од мене вие кои правите беззаконие. Ти што прават беззаконие, не ја творат Божијата волја. меѓу другото ќе ги препознаете по нивните плодови, затоа што вистината примена во срцето не може да остане така. Вистината ве менува од корен. Доколку нормално сакате да ја творите Божјата волја. И сега, може би ќе кажеме, се тоа многу повеќе се однесува на, на остаднатите околу нас. Но видите, што кажува Езекијел во 33-тото поглавје. Овие се стикови кои што ако добро сте запознаени со духот на проштото, го опишуваат токму нашето време. Со што се карактеризира нашето време? Спазете ги стиховите, значи, од книгата на пророкот Езекијел 33 поглавје, од 30 стих до 32 ти читаме. Ете веле. А за тебе, човечки сине, синовите на твојот народ, кажуваат покрај зидовите и на кухните врати и се зборуваат еден на друг. Ајде да чуеме какво слово дошло од Господа. Се ќе кажеме ние, барем ние доаѓаме секоја сабота па и дома проучуваме, ние сакаме вистината. Ние проучуваме Библијата. Не се бавиме со традиции. Еве, Значи, ајде да слушаме што е од Господа. И брзаат кон тебе како на народен собир. Ова ме ми изгледа, значи, како, еве, брзаат у сабота на црква и така на тому, да слушнат што има да каже Господ. И мојот народ седнува пред тебе и ги слуша твоите зборови, но не ги извршува. Се насладува со ни во устата, а нивото срце им оди по неправена печалба. И ете, ти си за нив како сладка песна отпеана со пријатен глас, со музика. Ти ги слушаат зборовите, но не ги извршуваат. Че еве ние ги слушаме зборовите. И може би, ќе може би, сакам јас да творам Божјата воле, меѓутоа, дали е, дали е така, баш во длабоко во срцето, треба да се запрашаме, дали сакам да ја творам воле. Ако не сакам, Јас сум веќе измамен. Јас сум веќе измамен. Затоа што за таквиот кој што слуша, ама не извршува, Јаков кажал многу јасно, Јаков во своето послание. Значи, Исусовиот брат. Јаков во своето послание, Јаково послание во, втор, во, во прво, прва глава, од 21 стих познати стихови. Затоа отфрлете од себе секаква нечистота и последниот остаток на злоба и примете го со кротос во вас насаденото слово. Интересно, ова сега може би подсеќа на оние теми за словото, за почвата, за семето, зашто вели насаденото слово. Семето, ако се насади во било каква почва, рековме тоа ше има таков потенцијал да да може да направи едемска градина и од камените почва, почва и било како. Семето е Словото. Ако го примеме нормално, со широко срце, ако сакаме да, да го послушаме. А, значи, примете го осокротост во вас насаденото Слово, кое може да ги спаси вашите души. Се работи за спасение на нашите души. Но бидете извршители на Словото, а не само слушатели, што вели, кои се измамуваат самите себе си. Значи, ако ние сме слушатели, но не и извршители, тоеш јас си кажам, дјаволот не е потребен да не мами. Ние самите сме се измамили. Зошто кој го слуша тоа не него извршува сличене на човек кој што го наблюдува своето природно лице во огледало, ќе се погледне и ќе замени веднаш заборава каков бил. Ви се служува тоа некојаш. Ова баш малку тешко ќе наутро, кога пред да дојдеме у црква, сигурно поминуваме некој одреден период, термин пред огледало, за да тргнеме некој влак на што штрчат, мислам, да <laughs> се зачешламе и сето тоа, се средиме. А не сме сигурно онака ќе поминеме, аа, и ќе забораваме какви сме, <laughs> на што изгледаме. Ама, ете, тоа е описот на тие кои што го слушаат Словото, ќе излезат и готово, забораваат. Не го послушуваат. Еве зашто кажав и пак, пак ќе повторам дека овој стих во Јован 7.17 е многу клучен стих. Стих кој што сите ние треба да обрнеме големо внимание. Дали сакам да исполнувам неговата волја или сакам да исполнувам некоја друга волја, најчесто својата. И знаете, колку да тоа изгледа тешко, да ја прифакете вистината, ја свакете со својот разум, интелект. И тоа клучен момент, пак ја кажаме, предавање на вашата волја. Но, колко и да е тоа тешко, Павле запишал прекрасни зборови во Филипјаните, 2 глава, 13 стих, со овој стих би сакал да завршам. А тој вели, недвосмислено и јасно, зашто Бог е оној, кој действува во вас, е сега, тука ние треба да бидеме тие кои што ќе дозволиме да действува, или ќе спречиме да действува. Ако дозволиме, тогаш вели тој, Бог е оној кој действува во вас да сакате и да постапувате според неговата волја. Бог дури делува на нас и да, да сакаме да ја твориме Божјата. Меѓутоа, нашиот дел е токму тој, да дозволиме, да сакаме да тој действува, да му дозволиме да действува. Тоа што ќе направи и да сакаме, а и да постапуваме според неговата воља. Ние самите не можеме да го твориме Божиот закон, не можеме да му бидеме послушни на Господа, а токму тоа е творење на неговата воља. Тоа Господ го прави во нас, меѓутоа сепак ние треба да сакаме. Нека му е слава на Бога за оваа величествена вистина и овие предупредувања што ни ги праќа, а до нас е дали сакаме, дали не, тој со сила нема да не тера. И затоа на крајот се се сведува на тоа се спација оние кои што сакаат да се спасат, а не се спасија оние кои што не сакаат да се спасат. Слава на Бога уште еднаш. Амин.